Uno, uno, dos. Probando. Bu, King. Llegó la moza. Me levanto y me miro en el espejo. Qué lindo me veo. Me miro de arriba abajo. Yo a veces ni me lo creo. Y pile gente criticando por todo lo que me he ganado. Y eso que no tengo nada pa' lo que Dios me tiene guardado. Sufrí, fue mucho lo que lloré, fue mucho los trompezones. Yo caí pero me levanté, mucho pana me dio la espalda cuando más lo necesité. Pero yo mismo me di un consejo, confía en Dios y no perdí la fe. Si tengo aceite Cuando yo cogí lucha yo no te veía, bro. Si tengo aceite, mala mía. Eh. Cuando yo cogí lucha yo no te veía, no. Dice. Ahora me dicen cohet, sí. cambiando como cómo me leo. Para la nube. Parece que tengo un dealer. Todos los días con un carro nuevo. Uh. El papalote. Vivo mi vida tranquilo y sin pararle a ningún mamá. Fueron muchas cicatrices que yo tuve por andar calzo Me ponía tenis cuando ocho y medio que yo calzo. Yo soy de uno, no de dos. Y mi mano alzo. Sé lo que se siente estar rodeado de pana falso. Si tengo aceite, mala mía. Eh, cuando yo cogí lucha, yo no te veía, bro. llegar tú tienes que tropezar y de rodillas lo malo es de pasar. Si te me rinde tu vida será fatal, tienes que usar tu ala si quieres volar. Yo me caí, me levanté, no me rendí, cogí mucha lucha pero sigo aquí. Mi madre de rodillas orando por mí, cuando necesité tu ayuda yo nunca te vi. lo que voy a decir, escuchando. <laughs> no es necesario hablar tanto. La canción lo dice todo. Escucha, <laughs> la musa. Skin. Esto salió de ahí. Eso fue Dios que me lo dio. Ya. Ya. Dios te bendiga. <laughs> Como lo está haciendo conmigo. No te rindo, Pero.